Здається, я пропустив щось з того, що сказав Тищенко. Розумію, на що ти натякаєш, казав Тищенко. У нас розвилося чимало людців, які керуються принципом каятися і обіцяти, обіцяти і каятися. Покаявся і до нових помилок. А мої помилки всі наведу, якщо це помилки. Та й потім спливе небагато часу. Нам усім буде соромно, дуже соромно за оці коробки, за естетичний несмак. Прошу, ага, просиш. І справник аж просить у Шевченка. Майдан збуряковів. І, як завжди, в такі хвилини забулькав. Я прошу тебе помовчати. Я позбавляю тебе слова. Йому здалося це найрозумніше, що може зробити. Бачив, Тищенко спалахнув, зараз піде навпрошки, наговорить стільки, що потім не розплутають і за тиждень. Він і зараз мусив щось робити, шукати якогось рішення, яким би й осудити Тищенка, і не випхати запоріг інституту. Вони більшою мірою живуть спогадами ніж надією, тому що для них те життя, яке попереду коротке, а те, яке позаду довге. Надія ж відноситься до майбутнього, а спогади до минулого. Одні пристрасті в них зникли, інші втратили силу, так що вони сповідають не бажання, а вигоду. Знову звідти добре вчив неначе знав, що згодиться. Тьху. Він навмисне не порушував тієї теми про надмірності. Тоді б йому довелося найкрутіше. Опріч того, він був архітектором і тож гаразд знав, що цей п'ятиповерховий примітив принижує всіх людей, а архітекторів особливо. Вони через те й мовчали що не могли погодитися, що їм не було де розгорнутися. Гибів їхній творчий порив, мистецтво зводилося до копіювання. Це було схоже на те, як Олександр Македонський вів на Індію свої когорти. Військо проходило крізь мільйонні народи, як ніж крізь воду. Вони одразу ж змикалися за ним найпослідущіший солдат з когорт великого полководця розумів безглуздість походу. Не розумів лише один чоловік сам Македонський. Склалася така ситуація. Нею володів один чоловік. Майдан все ж хотів спустити справу на гальмах, хоч і не знав як. Може, тому й вдався до безпалого. Мабуть, це був, на його думку, вельми тонкий хід підключити громовідвід, по якому сплине вся затамована, невироблена електрика. Може, ви щось скажете, звернувся він до безпалого. Донат Прохорович, як і завжди в подібних випадках, дрімав у кінці столу схиливши сиву з густою, як у пав'яна чуприною голову, і сам був трохи схожий на пав'яна в старості. Він кліпнув очима, прийняв руку. Кант сказав, що треба не поспішати увінчувати будівлю, не подивившись, чи добре закладено фундамент. А конкретніше в даному випадку. Я приєднуюся. До кого? Єхидно, а трохи граючи на публіку, запитав майдан до попередніх промовців. І що ви пропонуєте? Ну, оголосити подяку видати премію. Кому? Мені? уже відверто кпинив майдан. І вам. А ви чули, про що тут говорили? Ну, про все, про ініціативу. Я підтримую. Кого?